auscultu cae ripetu. Porzio nau. La retan cun venon arrangis te amo. Post vigla discuto ni ciui consentis. Che por la venonta cun veno vendrede, necessos prepari alian proponon. La texton redactis tre sperta collego. Li dormis malbone, cae roncis tre forte. La sequan matenon li estis dormema. Cortusian raconton mi audis hierau. Pribebo stelita el charo por beba. La patro rapide rimarcis la stelon, cae vocis polizon, sed mem ec rigardis. Li vidis personon cun bebo en braco, post curis, cae fine ec captis la homon. La bebo criadis, la patro gin prenis, cae gi silentigis la homo forcuris. La patro caresse non tuscis la bebon. Gi ridis, babilis, cae ne plu criadis. Ien tiel finigis la tuta raconto. Cun patro felicia, cun bebo en braco. Ciu vi vere credas che tio ocasos? mi pensas che tio versaine ne gravas. Mi povus priugi la alternativoin. Nur unu el ili lau mi estas bona. Permessu al mi nun presenti la factoin. Sen helpo extera o casus fiasco la mono perdigius sen aina profito. La capitalistoi postulas rentumon de tiu investo por nova producto. Montrigas bon chance iam bonae resultoi. La nova firmao bonege funccias. Li citis el diron te politicisto ni volas battali por pazzo tut monda. Sed estas dubinde, li eble mensogis. Corrupta regimo misregas la landon. Diversai coloroi aperis sur bildo. La rugia, la verda, la flava coloroi. Sed mancis la blua, la nigra cae blanca, cae ancau la bruna ne estis surgi. Li petis pardonon pro tiu eraro, sed shaine neniu esprimis criticon. Agento plenumis secretan mission. Li sercis stelitain juveloin en banco. Protecton certigas alarm installagio. Li diris nenion pos cia reveno, sed lia mieno esprimis surprison, Char cia for estis dum tre longa tempo. Despli, li nun giois pri cia cesto, ni havis hodiau comunan tag mangion. Ni juis quinope rostitan porcajon, cun knedloi, brasico, cae suco vianda. Se placas al vi tiu bela canzono, vi povas el gin el interreto la pop canzonisto mem estas autoro. Li estas tre fama en tuta Europa. Li cantas itale, cun vocio mirinda. Iam multain virinain adeptoin li havas. Sed heime li havas tre charman et zinon si lerte mastrumas iam liain turneoin. Si havas figuron, ja tutte allogan, sed sia conduto provocas malshaton. Por trovi reconon, si devos shangigi. Nispectis la filmon primahat Mahatma Gandhi tre sagia sinteno impressis spectantoin. Pri sen per fortezzo, li ciam parolis.